لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا สำหรับพวกเขาในสวนสวรรค์นั้น จะได้รับสิ่งที่พวกเขาประสงค์ โดยจะพำนักอยู่ตลอดกาล มันเป็นสัญญาที่ถูกวิงวอนขอต่อพระผู้อภิบาลของเจ้า ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل และวันที่พระองค์ทรงรวบรวมพวกเขาและบรรดาผู้ที่พวกเขาเคารพพักดีอื่นจากอัลลอฮ์และพระองค์ตรัสขึ้นว่า

พวกเขากล่าวว่า มหาบริสุทธิ์พระองค์ท่าน ไม่เป็นการบังควรแก่พวกเรา ที่พวกเราจะยึดถือผู้คุ้มครองอื่นๆนอกจากพระองค์แต่ทว่าพระองค์ได้ทรงประทานปัจจัยอย่างชีพให้แก่พวกเขา และบรรพบุรุษของพวกเขาจนกระทั่งพวกเขาได้ลืมดำลึกถึงพระองค์ และพวกเขาได้เป็นกลุ่มชนที่วิบัติ แน่นอน พวกเขาได้ปฏิเสธพวกเจ้าในสิ่งที่พวกเจ้ากล่าวดังนั้นพวกเจ้าจึงไม่สามารถเลี่ยงไม่ให้มีการลงโทษ และไม่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้ และผู้ใดในหมู่พวกเจ้าอาธรรมเราจะให้เขาลิ้มรสการลงโทษอันมหันและ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا และเราไม่ได้ส่งคนใดในบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้า นอกจากพวกเขาจะรับประทานอาหาร และเดินไปในตลาด และเราได้ทำให้บางคนในหมู่พวกเจ้า เป็นการทดสอบแก่อีกบางคน เพื่อดูว่าพวกเจ้าโจทย์ทนไหม และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นทรงเห็นทุกอย่าง و ق ا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا และบรรดาผู้ที่ไม่หวังจะพบเรากล่าวว่าฉะไหนเล่ามาลายกาจึงไม่ถูกส่งลงมาอย่างพวกเรา หรือเราไม่เห็นพระผู้อภิบาลของเรา แน่นอนพวกเขาหยิ่งยะโสในตัวของพวกเขามาก และพวกเขาได้ละเมิดขอบเขตอย่างมากมายวันที่พวกเขาเห็นมาลายกาในวันนั้นจะไม่มีข่าวดีสำหรับผู้กระทำความผิด และมาเลกาก็จะกล่าวว่า สวรรค์จะถูกห้ามอย่างเด็ดขาดสำหรับพวกเขาแล้ว وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا และเรามุ่งสู่ส่วนหนึ่งของการงานที่เขาได้ปฏิบัติไว้ แล้วเราได้ทำให้มันไร้คุณค่ากลายเป็นฝุ่นละอองที่ปลิวว่อน أصحاب الجنة يومئذ خير م س ت ق ر وأحسن مقيلا ชาวสวรรค์ในวันนั้นจะอยู่ในที่พำนักที่ดี และที่พักผ่อนอันสบายยิ่งและวันที่ท้องฟ้าจะแตกออกจากก้อนเมฆและมาลายกาจะถูกส่งทยอยลงมา الملك يومئذ ก ل ح ق ร ل ر มาน وكان يوما على الكافرين عسيرا ในวันนั้นอำนาจอันแท้จริงเป็นสิทธิของพระผู้ทรงกรุณา และมันเป็นวันที่ลำบากแก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาและวันที่ผู้อาธรรมจะกัดมือของเขาแล้วจะกล่าวว่า โอ้ ถ้าฉันได้ยึดแนวทางร่วมกับรอซูลก็จะเป็นการดียาวยละจาเลยจนีลัมอัตตคิดฟุลานันขอดีลาโอ้ความวิบัติสำหรับฉันหากฉันไม่คบคนนั้นเป็นเพื่อนแลลล้วก็จะออาน ق د أ ض ل ن ิ عن الذكر بعد إذ جاءني وكان ا ل ش ي ط ا ลอินซาน ن خ ذ ูลาแน่นอน เขาได้ทำให้ฉันหลงผิดจากการตักเตือน หลังจากที่มันได้มีมาอย่างฉัน และชัยตอนมันร้ายนั้นมันเป็นผู้เหยียดหยามมนุษย์เสมอ وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا และรอสูลได้กล่าวว่า โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน แท้จริงกลุ่มชนของฉันได้ยึดเอาอัลกุรอานนี้ เป็นที่ทอดทิ้งไปเสียแล้ว และเช่นนั้นแหละเราได้ทำให้ดบีทุกคนมีศัตรูผู้กระทำผิด และพอเพียงแล้วที่พระผู้อภิบาลของเจ้า จะเป็นผู้แนะทางนำและทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا และบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธากล่าวว่าทำไมอัลกุรอานจึงไม่ถูกประทานลงมาแก่เขาครั้งเดียวหมด เช่นนั้นแหละ เพื่อเราจะได้ทำให้หัวใจของเจ้ามั่นคงหนักแน่น และเราได้จัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อย และพวกเขาจะไม่นำข้อเปรียบเทียบใด ๆมาอย่างเจ้า เว้นแต่เราจะได้นำความจริงมาให้เจ้า และการอธิบายอย่างดียิ่ง ا ل บรรดาผู้ที่ถูกให้มาชุมนุมกัน จะใช้ใบหน้าของพวกเขาเดินไปยังนรกยานนำชนเหล่านั้นจะอยู่ในสถานที่ที่เลวและหลงทางไปไกลดิบและแท้จริงเราได้ประทานคำพีเตารอดแก่มูซา และเราได้ให้พี่ชายของเขาคือฮารูนเป็นผู้ช่วยเหลือ แล้วเราได้กล่าวว่าเจ้าทั้งสองจงไปยังกลุ่มชนที่ไม่เชื่อองค์การทั้งหลายของเราเถิด และเราได้ทำลายพวกเขาอย่างย่อยยับ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما และกลุ่มชนของนัวเมื่อพวกเขาไม่เชื่อฟังบรรดารอซูล เราได้พวกเขาจมน้ำตาย และเราได้ทำให้พวกเขาเป็นสัญญาณหนึ่งแก่มนุษยชาติ

และแต่ละชนชาติเราได้นำหลักฐานมาชี้แจงแก่เขา และแต่ละชนชาตินั้นเราก็ได้ทำลายไปอย่างสิ้นซากและแท้จริงพวกเขาได้ผ่านมายังหมู่บ้านที่ถูกทำลายโดยก้อนหินที่ตกลงมาจากฟากฟ้า และพวกเขาไม่เห็นมันดอกหรือ เปล่าหรอกพวกเขาไม่หวังที่จะฟื้นคืนชีพต่างหากและเมื่อพวกเขาเห็นเจ้ามูฮัมหมัด พวกเขาก็จะไม่ถือเอาเจ้าเป็นอย่างอื่นนอกจากเพื่อเป็นที่ล้อเล่น นี่แหละหรือที่อัลลอฮ์ทรงส่งให้มาเป็นศาสนาทูต เขาเกือบจะทำให้เราหลงทางไปจากบรรดาพระเจ้าของเรา หากว่าเราไม่อดทนยึดมั่นพระเจ้าเหล่านั้น และพวกเขาจะรู้เมื่อพวกเขาได้พบเห็นการลงโทษว่า ผู้ใดจะหลงทางกันแน่เจ้าเห็นดอกหรือผู้ที่ยึดเอาอารมณ์ไฟต่ำของเขา เป็นพระเจ้าของเขา แล้วเจ้าจะเป็นผู้คุ้มครองเขากระนั้นหรืออินุมอิลลาัลอันอามิบัลุม หรือเจ้าจะคิดว่าพวกเขาส่วนใหญ่ จะได้ยินหรือใช้สติปัญญา พวกเขาไม่ใช่อื่นใดดอก นอกจากเป็นสัตว์เดรัจฉาน ยิ่งไปกว่านั้น พวกเขายังจะหลงทางอีก ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس ع ل เจ้าไม่ได้พิจารณาดูพระผู้อภิบาลของเจ้าดอกหรือว่าพระองค์ทรงแผ่เงากระจายออกไปอย่างไร และหากพระองค์ทรงประสงค์แน่นอนพระองค์จะทรงทำให้มันหยุดนิ่ง แล้วเราได้ทำให้ดวงอาทิตย์เป็นสัญญาณหนึ่งในการนี้ แล้วเราได้เงาสูญสิ้นจากเราไปทีละน้อย وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا และพระองค์คือผู้ทรงทำให้กลางคืนเป็นเครื่องนุ่งห่มสำหรับพวกเจ้า และให้การนอนเป็นการพักผ่อน และทำให้กลางวันมีการเคลื่อนไหว وهو ا ะ ذ ي أرسل الرياح بشرا ร ي ن يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا และพระองค์คือผู้ส่งลมเป็นการนำข่าวดี ทำกลางความเมตตาของพระองค์และเราได้ประทานน้ำสะอาดลงมาจากฟากฟ้าเ ن ح ي ي พื่อเราจะให้แผ่นดินที่แห้งแล้ง มีชีวิตด้วยมันคือน้ำ และเราจะให้สิ่งที่เราได้สร้างมันขึ้นมา อันได้แก่ปศุสัตว์ และมนุษย์มากมายดื่มมัน และแท้จริงเราได้ชี้แจงมัน คืออัลกุรอานระหว่างพวกเขาเพื่อพวกเขาจะได้พิจารณา แต่มนุษย์ส่วนมากไม่ยอมรับนอกจากการปฏิเสธ และหากเราประสงค์แล้วแน่นอนเราก็จะส่งผู้ตักเตือนไปอย่างทุกๆตำบลดังนั้นเจ้าจงอย่าเชื่อฟังพวกผู้ปฏิเสธศรัทธาและจงต่อสู้กับพวกเขาด้วยมัน คืออัลกุรอานโดยถือเป็นการต่อสู้อันยิ่งใหญ่และพระองค์คือผู้ทรงทำให้ทะเลทั้งสอง บรรจบติดกัน อันนี้จืดสนิทอันนี้เข็มจัด และทรง ทำที่ขั้นระหว่างมันทั้งสอง และที่ขวางกั้นอันแน่นหนาและพระองค์คือผู้ทรงบังเกิดมนุษย์จากน้ำอสุจิและทรงทำให้มีเชื้อสายและเครือญาติ และพระผู้อภิบาลของเจ้านั้น เป็นผู้ทรงเดชานุภาพและพวกเขาเคารพพักดีอื่นจากอัลลอฮ์ซึ่งมันไม่คุณแก่พวกเขา และไม่โทษแก่พวกเขา และผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นเป็นผู้ช่วยเหลือชัยตอน ให้ฝ่าฝืนพระผู้อภิบาลของเขา และเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเพื่ออื่นใด นอกจากเป็นผู้แจ้งข่าวดี และแจ้งข่าวร้ายจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัด ว่าฉันไม่ได้ขอค่าจ้างจากพวกเจ้าในการเผยแพร่ เว้นแต่ว่าผู้ใดประสงค์ก็ให้เขายึดเป็นแนวทางไปสู่พระผู้อภิบาลของเขา และเจ้าจงมอบหมายต่อพระผู้ทรงเป็นตลอดกาล ซึ่งไม่ตายและจงแท้ซ้องด้วยการสรรเสริญพระองค์ และพอเพียงแล้วสำหรับพระองค์ผู้ทรงรอบรู้ในความผิดทั้งหลายของปวงบ่าวของพระองค์พระผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดิน และสิ่งที่มีอยู่ระหว่างทั้งสองนั้นในหกวัน แล้วพระองค์ทรงสถิตอยู่บนบัลลังก์พระองค์ผู้ทรงกรุณา ดังนั้นเจ้าจงถามผู้รอบรู้เกี่ยวกับพระองค์เถิดและเมื่อได้ถูกกล่าวแก่พวกเขาว่าจงกราบต่อพระผู้ทรงกรุณาเถิด พวกเขาได้กล่าวว่า ใครคือพระผู้ทรงกรุณา เจ้าเรากราบตามที่ท่านสั่งเรากระนั้นหรือ และมันได้เพิ่มการหันเหออกไปแก่พวกเขา พระผู้ทรงทำให้ชั้นฟ้ามีหมู่ดาว และได้ทรงทำให้มีตะเกียงในนั้น และมีดวงจันทร์ที่มีแสงนวลทรงจำเริญยิ่ง และพระองค์คือผู้ทรงบันดาลให้มีกลางคืนและกลางวัน หมุนเวียนแทนที่กันสำหรับผู้ปรารถนาที่จะทบทวนหรือปรารถนาจะขอบคุณ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما และพวงเบาของพระผู้ทรงกรุณาคือบรรดาผู้ที่เดินบนแผ่นดินด้วยความสงบเสงี่ยม และเมื่อพวกโง่เขากล่าวทักทายพวกเขาพวกเขาจะกล่าวว่าสันติ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما และบรรดาผู้ที่ใช้เวลากลางคืนทำการสุญูดและยืนละหมาดเพื่อพระผู้อภิบาลของพวกเขา والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما และบรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ้ ระผู้อิบานของเรา ขอพระองค์ทรงหันเหการลงโทษของนรกไปให้พ้นจากเราแท้จริงการลงโทษของมันนั้น คงอยู่ตลอดกาลอินนฮาซาตมุสตกรวะมุกามาแท้จริงมันเป็นที่อยู่และที่พำนักอันเลวร้ายยิ่ง أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما และบรรดาผู้ที่เมื่อพวกเขาใช้จ่าย พวกเขาก็จะไม่สุรุ่ยสุร่ายและไม่ตรณี และระหว่างสองสภาพนั้นพวกเขาอยู่สายกลางและดผู้ที่ไม والذين لا กับอัลลอฮ ل ه إ ل ه ่ آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما และบรรดาผู้ที่ไม่วิงวอน ขอพระเจ้าอื่นใดเคียงคู่ไปกับอัลลอฮ์และพวกเขาไม่ฆ่าชีวิตที่อัลลอฮ์ทรงห้ามไว้ เว้นแต่เพื่อความยุติธรรม และพวกเขาไม่ผิดประเวณีและผู้ใดกระทำเช่นนั้น เขาจะได้พบกับความผิด อันมหันการลงโทษในวันปรโลกจะถูกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าสำหรับเขา และเขาจะอยู่ในนั้นอย่างอัปยศอิ وكان الله غفورا رحيما เว้นแต่ผู้ที่กลับเนื้อกลับตัวและศรัทธาและประกอบการงานที่ดี เขาเหล่านั้นแหละอัลลอฮ์จะทรงเปลี่ยนความชั่วของพวกเขาเป็นความดี และปรากฏว่าอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอและผู้ใดกลับเนื้อกลับตัวและกระทำความดี แท้จริงเขากลับเนื้อกลับตัวเข้าหาอัลลอฮ์อย่างจริงจังและบรรดาผู้ไม่เป็นพยานเท็จ และเมื่อพวกเขาผ่านเรื่องไร้สาระ พวกเขาก็ผ่านไปอย่างมีเกียรติ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا และบรรดาผู้ที่เมื่อถูกกล่าวเตือนให้รำลึกถึงองค์การทั้งหลายของพระผู้อภิบาลของพวกเขา พวกเขาจะไม่ผินหลังให้เช่นสภาพคนหูหนวกและตาบอด ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما และบรรดาผู้ที่กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของเรา ขอพระองค์โปรดประทานแก่เรา ซึ่งคู่ครองของเราและลูกหลานของเรา ให้เป็นที่รื่นรมแก่สายตาของเราและทรงทำให้เราเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้ยำเกรง أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما เขาเหล่านั้นจะรับการตอบแทนในการที่พวกเขาอดทน และพวกเขาจะได้พบการกล่าวคำต้อนรับและสลาม ح س ن ا م โดยเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นอย่างถาวรซึ่งเป็นที่พำนักและเป็นที่พักอาศัยที่ภูมิฐานจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพระผู้อิบานของฉันจะไม่ใยดีต่อพวกเจ้า หากไม่มีการวิงวอนของพวกเจ้า ความจริงพวกเจ้าได้ปฏิเสธไม่รับฟัง ดังนั้นการลงโทษจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน